banu isroilda ikkita bir biriga tanish bo'lgan ikki kishi bor edi bittasi doim xato qilib yurardi gunoh ishlarni qilib yurardi ikkinchisi ibodatda juda ishtihod bilan g'ayrat qilardi ishtihod qilib yurgan kishi gunoh qilib yurgan kishini qachon ko'rsa ey gunohing to'xtat deb qo'yardi bir kun gunoh qilayotganligini ko'rib aytdiki to'xtat gunohingni deganda u aytdiki meni Rabbim bilan qo'yib qo'ygin dedi gunoh qilib yurgan odam. Menga sen nazoratchi qilib jo'natilganmiding? dedi. Shunda u aytdiki, Allohga qasam ichamanki, Alloh seni kechirmaydi. dedi, yo bo'lmasam seni jannatga la yudkhilukal jannata. Alloh seni ollohga Allohga qasam ichamanki, Alloh seni jannatga kirgizmaydi dedi. Shunda Alloh taolo ikkovining ruhini qabz qildi, ya'ni vafot toptirdi. robbil alaminni huzurida ruhlari jamlandi shunda g'ayrat qilib ibodat qilganga aytdi meni qo'limdek rahmatni tortib olishga sen qodirmiding dedi buni jannatga kirgizmaslik men kirgizmoqchi bo'lsam sen kirgizmaslikka qodirmisan dedi gunoh bilan o'tganga bor jannatga kir dedi rahmatim bilan dedi va g'ayrat qilganga qarab buni do'zaxga olib boringlar dedi abu hurayra bu hadisni rivoyat qiluvchi zot aytadilarki sahobiy roziyallohu anhu qasam ollohgaki bir so'zni aytdiki bu dunyoyu oxiratini kuydirib tashlaydigan so'zni aytdi ya'ni inson ollohni huquqini qanday tortib olishlikka qodir hadis shariflarda borki inson hayotida shunday yashaydiki jannatga bir qarich qoladi bir qarich qolganda bir so'z aytadiki uni jannatdan mashriq bilan mag'ribga uzoqlashtirib yuboradi insonning hayoti shunday bo'ladiki ba'zilarni do'zaxga bir qarash qoladida u bir so'zni aytadiki uni do'zaxdan mashriq bilan mag'ribgacha uzoqlashtirib yuboradi ya'ni yaxshi so'z aytadi inson alloh subhanahu va taoloning jannatiga qilgan o'zining amalini ko'pligi bilan kira olmaydi la yadxulul jannata ahadun dedilar jannatga bir kishi amali bilan kira olmaydi dedilar ya'ni amali jannatdagi mukofotga loyiq bo'lib kira olmaydi dedilar shunda valo anta ya rasululloh deyishdi siz ham jannatga shu amalingiz bilan kira olmaysizmi deganlarda vala ana illa an yataghammadani allohu bi rahmati Alloh rahmati bilan meni burkasangina jannatga kira olmayman dedi